erigoen. Eh, jakin dugu orkesten zinela Europako hauteskunde horietan, Republiken zerrenda hortan. Zenbat garen tokian zira? Hoita mairue Eta zer gatik presentatzen zira? Hortean, bon, bakizun ezala, horrein Europako zerrenda behaz nazionala da. Eta, bon, hain nik ere, uh, eh, ene ideiak eta, bon, eh, garri uh, uh, hortan odean uh, eh, dut ene, ene zerbitzua. Eta ongalenik indatate, behaz, uh, juntatzea ekipari, eh, alderdiak du, eh? behaz, paixen da pasatzen horiek oro, nire alderdiak behaz hautatu nu gure departamenduaren uh, hautagai zeiteko. Hori departamenduan ikusi duzie? Bai. Eta zuk erraiten zinuen eh, ideiak eh, nahi zinituela defenditu, nolako ideiak, ea? Europan zer nolako proiektu edo ideiak eh, nahi ditu zuen zinatu? Ba ditugu, ideia, uh, erteko gure familiak, indu eta ba ditugu hirugoi hamos proposamen eginik. Ba sortan zer da proiektu istana ekonomikoa handiak, behar ditugu, laborarien zat, pak delako hori eh, ez da inapaldia izan, laborarien Eta zintzo bihira behaz nahi bat bio izan behar ditugu lagundu, entreprisen kargoak zuzenak izan behar dira, eta, hola, proposamen eh, biziki bat ditugu. Hala, horiek dira, beraz, proposamen orokorak presentatzen direnak, hor, eh, Frantzia mailean, zuk zure aldetik ekarpen berezirik baduzia? nik, ba, ba ditut, hafen, eman eh, ezan eh, etxemplu bat, uh, eh, telefonaikin edo internet ditugu problema handi batzu. Uh, Ni nahi dut, Europak investizamendu handi batzu egin ezan, eman ezan la 4G, la 5G delakoak, hemen denetan izan daina. Uh, hori lehen lehenik hemen uh, gauza ederralitake Bierren hauza, biztanena laborarien zat. Barkatu, hori, uh, Europ, barkatu, eh, lehen puntu hori buruz, hori, Europaren kondu da, hori? zer, eta... Ah, lauze... Bai, bai, bai, bai, telefonako sareak. Ah, zer Europa zeinako inada hastetik, istanena bakearen zat, hartako zen lehen lehenik, benagio proietu handiatzu egiteko, eman ezan erbus hastetik, Europatik eh, dinada, zenako ez, le, le, le, les infrastructures euh, euh, ferroviaires Europac, horiek Europak behar ditugu egin, behaz investizamendu handi horiek, elgarretatuz behar ditugut denak elgarrekin egin. Eta proiektu handi horiek biztan dena, departamentuak, e, frantziak egiten du gatzu eh, eman dezan interneten akola fibroptik, bera ez da aski bertu Europake gehiago egin uh, horientzat. Uh, etxemplu bat, gaztenako behar ditugu proiektu handi horiek egin. Zenako gaztek, ni nahi dut gaztek, nahi badima dute xaurik, hemen bizi diten, eta hemen biziko dira, bari dute, ala hemen bizitzeko, biztan lana, lehen lehenik, bena sustut proiektu horiek, katze, zen jen bezala, eaz horiek etxen bat da. osa, eta beste sailetan, eman dezagun, sozial arluan ere, bada, hor, eh, gauza initz aipatzen dena, hor, ekonomia mailan gauza batzu eginak izan direla, baina sozial arluan aldiz, beranta handia dela Europan zer nahuzu... Uh... Europa Soziala ez dela, ez dela egina? Europa Soziala ez da, ez da egina, arrazin duzu, eta eman ez zaun uh, eh, entreprisetan, Eta, uh, mintzatzen badi, bat dira, soziala entreprizeta karguak, zuzenak izan behar dira, e Europa guzian, soziala, ber gauza berdina, Eh, frantzian soziala eh, bon, aintzinategira eh, aintzina sozialen partez beste erresumen alde l'Europe sozial deitzen dena ono biziki urrungira hartako behar ditugu guk Europan Ni nahi nuke Europa zer nahi jaz Europa enako biztan dena, bena beste, beste Europa bat. Erten zumezala, bon, proiektu handikin aipatia dudugu, bena eh, Europa sozialaren zat ere lanian ari elgarrikin. Mm Bada ere, Europan ah, azken urte hauetan hainitz uh, ez tabadatua den gaia da etorkinen ingurua, etorkinak ah. edo kanpotik heldu diren jendiak eta ikusia izan da funtsean eh, Europan alako ez tabadak eta ikus molde eh, aguntes berdinak ere agertu direla, zer dio zue, ah. zuek? Zer nahi jaz, Europak behar ditugu uh, kasuin uh, ni bon, baixen uh, lanian harini ziru hiru egun uh, astela, asterta, astezkena. Ikusten dut, uh, egun ziez, uh, miseria, ze miseria heldu den paiserat, uh, eh, migran delako horietaz. enetako katastrofa hondia da, eta ez dakit zer ibuz enetako katastrofa hondia da. Eta Europaen uh, lana, hor, kasu egitea, jende, jende horretaz. Ez ditugu maleruzki, ez ditugu denak hartzen Hori, e, biztan dena. Bena behar ditugu uh, zer nahi jaz eh, presunak, hemen hemengo presunak behiratu, behar ditugu terorismoari terrorismoari kasuein iziari, eta menturaz, jende horiek unateldutira esperantza hundiaikin. Eta esperantza hondi hori, nik ikusten dutalaik, zume jende haurekin tampuan loiten, na, zein txeka, zein dinatira, behar ditugu menturaz beren erresumetan lagundu, eta Europak erresuitu behar du, beren erresumetan lagundu, nola behar duten, han bizi, eman ezon Afrikanoak, ez ditugu denak biltzen alhunat, behar ditugu lagundu, sustu lagundu, han bizi alditen, bat ditut hemen herrian, eh, eman esan uh, jende dianatzu, hemen bizi dienak guai haste emarnean, uh, hekilan mintzatu niz, uh, bon, dramatikoa tira. Una ez pitzuten beste itekoik, bena hemen ez dute erten den bezala le rêve francais ez dute atzemaien, eta ez dute mentura sekulan atzemainen. Hori da tristezia. Mhm. Ekologi, ekologiaren aldetika, eh? baduzi eta gauza batzu eta proiektu edo, edo puntu batzu haintzinatzeko? Bai, oran, ekologia, nik erten dut, ekologia ez da politikan sartu behar ekologia. Ekologia denena da. Ekologia izan nahi eskuina, eskerra, zentrukoa, denenako da ekologia. Eta ekologia prezeski uh, behar ditugu uh, bizi gauza egin uh, ekologia bon, gaztek bat dute ono guen oio eh, ahangura zenta beren, uh, beren lujara ekologia na nik tristezia atzimaiten dutena ekologian gainan beti erten dugu ha, ba, nahi dutugu kontre ekologiak eta eman ezan laborariak Tani sorniz, laborare, ba, dela biziki akusteko eta guri akusteko ekologien gainan zer behar den in. Egon, mintzu le, le bio eman dezaun. Behar ditugu, eman dezaun, le bio lagundu. Eh, ez dugu laboraren kontra joan behar, zenta uh, eh, usua intzuten er, dugu, de, de, egun bai, uh, eta hal, delakoak, dena funditzen. Ez dut uste, ez dut uste, bakite nola lanianak eta Nik uste hori dute gehienik salbatzen gure gure luja. Benamentoaz ez elgarrikuntre joan ez. Mm Ekologia hori hori de proiektu europeko proiektu handi bat behar da izan, biztan dena, bena hor, eh, enetako domaia dena ekologia sobera politikoa da, eta politikoa den, arre, deno ez gira bizikian zatuko. tokia, definitzen alda, hor, Europan? Ah, dene bat dute beren tokia, ordean biztan dena, Europa ikusiz, uh, eh, leku tipia da eskualegia, eta nik dakizu mezala, nik eskualegia beti defendatikot, eta zertasun bat baut, konteniz erten dut klarki, uh, eh, mementon txorik, eh, eh, lista guztiak behatzen altutzu, uh, eh, bakarraniz eskualeriko uh, kandidata, behaz, uh, uh, uh, heldu den, uh, hoita seian, izan den dena, horrean, Agian, ebe, den <laughs> eskualdunek ez nute antziko. Ez pari matute, mentoaz, ideia denek berdinak, uh, denek berdinak, eta beharri. Bena menturaz, uh, eh, jakinez eta sustut ez amziz, uh, eh, eskualdun bat badela, hor, ez biztan dena biar uh, eh, izan izalakoa, bena mentuaz mesu zomeit uh, eh, helarazteko europarat. Ados, mil esker, beraz didi errigoen, eta... Bai, bat arte. Bai, mil esker.